Але останнім часом. Що вам? Трішки закуски і багато горілки. Скільки вийде? Вийде на одного багато. Нічого. Справлюся. Вона подивилася на нього здивовано, взяла гроші і пішла. Горілки справді було багато. Пляшка і майже півпляшки в графині. Офіціантка принесла також дві порції масла, жирної буженини огірків. Мабуть, не хотіла, щоб він впився. Бачила, що не алкоголік. Але масло і буженина так і лишилися на тарілці. Від першого фужера налив у фужер. В голові затуманилося і ніби примеркли люстри, і голоси злилися в один. Одначе затуманилось неприємно, він впивався разів три за життя і пам'ятав, що спочатку все гарно, а на другий день все здається гидким, а якось болюче. Йому немов би щось тисло на голову, він аж подивився вгору. Стеля була далеко-далеко. Його вабила і хвилювала безконечність, безконечність у всьому. Думки складалися в якісь каламбури, здебільшого дуже гіркі. Він немов не осуджував Ірину, але думки поверталися так, що він не знаходив їй виправдання. Йому здавалося, що судить дуже тверезо тверезіше, ніж будь-коли. Звичайно, Ірина вільна в своєму виборі. Любов завжди вільна. Якщо вона справжня, тоді вона вище будь-якого осуду. Кохатися таємно, обманювати іншу людину неморально. Але й тоді, і тоді той, хто зраджує, знає, що завдає болю іншій людині. Отже, можна втратити себе і страждати. Звичайно, легше віддати на страждання іншу людину, собі радість, іншому страждання. Ось уся чесність. І що їм його болі, його осуд? Вони стоять над ним, бо вони щасливі. Це знову ж виправдання всього. Вони щасливі, він нещасний і в цьому не допоможеш нічим. Без силі всі сили світу. Я не можу вибачити їм їхнього щастя. Я буду думати про це все життя, думати про подвійну зраду. Мені залишилося тільки мучитись і спопиляти їх своїм гнівом. Іншого я не можу. Скільки разів я казав Ірині? якщо ти когось покохаєш, я не стану на твоїй путі. Вона навіть не помітила, стою я чи не стою на її шляху. І знову, от би зараз заявитися до них і сказати. Він увійшов до них грізний і могутній зупинився маленький і жалюгідний. Це було найстрашніше побачити себе маленьким, жалюгідним, ще й до того ж смішним. Він схилився на стіл, у голові плив туман, а крізь нього пробивалася мелодія гуцульського танго улюбленої пісні його студентської молодості. Він оглянувся. Оркестр не грав. Туман густішав, все почало плести перед очима то в один, то в другий бік. Відчував себе центром цього руху, центру голові. Але коли хотів зупинити плин довкола себе, це йому не вдалося. Він усвідомлював, що п'яний.